te las godiate. Pacea savorengă, litire duhoske, godia velipen. Andaro anglunolil caringol corintiane adrabarimon, blagodeate. Tai fie să vezi că del pes osicavi penle duhoscoro, te o că la ciò, că e chesche del pes lesche perdalo somnal duhos, alav godia veribnascoro, tai avresche sapal al codova duhos, o alav lejanipnascoro. Haiekes que del pesleske que sando dova duhos patiaimos, taia vreske ol daruri ale orte aribnascere, sande codova duhos, iekes que keripnata de vlikane butiengere, tai avres que prorocimos, iekes que oulavipenle duhuriengoro, taia vreske que feluria cibiengere, tai otolmacimos le cibiengoro. Hai sare kadala, butikerelen iectai codova duhos, ulavindoi fiesaveske averici, palalsar camel. Pacea tuche, cititorii noi.